aetos kai alopex aetos kai alopex filian pros allelus poi examenoi plesion he auton oi kein diagnosan bebaos in filias ten sune theian apoioumenoi kai de homen anabas epit peri dendron ene oito hede eis eltusa eis ton hupokeimenon thamnon etecem. Ex de autes pote epinomeen, ho aetos aporon trofes, cataptas eis ton thamnon, cae ta geneemata anarpasas, meta ton heautu neoton, cate thoi neesato. Hede alopex opex aepan hos egno to praxen huto suton epitoe ton neoton sanatoe e lupese hoson epitae amunei her gar usa petei non dio ocein e dunatei dioper porro sen stasa homonon tois adunatois cae astenesin hupoleipetai toe hec troe cateerato Sunebe dautoe tes eis ten filian azebeias, uc eis macran dicen huposcein. Suonton gartinon aiga epagru, cataptas apo tu bomu, splanchnon empyron anenenken. Hu comiscentos epi ten calian, sfodros en person animos, ec leptu cae palaiu carfus, lampran floga anepse, cae dia tuto cataflexentes hoi neotoi, cae gar esan eti ateleis hoi ptenoi, epiteen gen catepison, cae he alopex pros dramusa en opsei tu aetu pantas autus catefagen. Ho logos de loi hoti hoi filian parasponduntes can ten ton edique menon ec fugo sine al unge ten ec timorian u dia